на своїх співрозмовників. Вам щоб стрельнуло чи так? Нам щоб тихо було, неголосно мовив Володимир Сергійович Окунь. Гаразд, прошепотів я і нечутно відкоркував пляшку. Лиш свиснуло, і вийшла з під пробки біла хмарка, наче з гарматного дула в німому кіно. За нашу зустріч грайливо прошепотів я і розлив сріблясте вино. Будьмо. Окунь і молодий Віктор Козиренко, що сиділи переді мною, взяли свої бокали за ніжки, як і годиться, і, не підводячись, цукнулися зі мною. Ледве торкнули шампанського губами і поставили бокали на стіл, взяли по шматочку сиру. Ми сиділи в кафе на першому поверсі нового готелю. Тут усе було новісіньке, аж очам боліло. Готель щойно почав працювати, і поліровані панелі, дерево столів та стільців, синя уніформа гарненьких офіціанток, все сяяло своєю невживаністю, передчувало людський потік що неодмінно знайде путь сюди в симпатичне кафе, над входом до якого витягла стилізований тулуб синя інтуристівська пташечка з круглою емблеми, облямованої латинськими літерами. Пектопех. сказав я. Що? не зрозумів Козиренко. Пектопех. Це коли слово ресторан? прочитати так, наче його написано по-англійському. Виходить пектопег. Всі американські туристи так читають. Один англомовний чоловік писав у книзі спогадів про Росію, що зрозумів з першого разу лише слово какао, бо латиницею і кирилицею воно пишеться і читається так само. Мої співрозмовники навіть не посміхнулись дуже серйозні люди. Я швидко глянув на окуня і змінив тон. Чудово розумію, що вам набридло, коли всі запитують, і ніхто не дозволяє сказати, що ви самі хочете. Стоїте на подіумі, а всі запитують, чому ви лівша. Тому вам не важко відповісти на ваші ж власні запитання. Пам'ятаєте тоді в цеху? Навіщо ви на інженера вивчилися, працюючи токарем і після здобуття диплома токарем працюєте? Даруйте мені таку настирливість, але дуже хочеться збагнути, якщо ви не заперечуєте. Це буде нецікаво. Уся розмова буде нецікавою, якщо ми її зосередимо навколо таких питань, спокійно відповів Окунь ще раз торкнувши губами шампанське. Гаразд, гаразд, сказав я. Коли мені доведеться писати про це, я попереджу читачів, що починається найнудніший розділ, і вони можуть його пропустити. Але це буде розділ для мене. Знаєте, я чоловік нелогічний, з непотрібною освітою. Колись закінчив мединститут, перейшов у професійні поети. Не буває непотрібних освіт, сказав Окунь. А коли вас цікавить мій інженерний диплом, то я без нього просто не можу. Власне, можу, звичайно. Але без того диплома я працював би не там, не так, з іншими людьми. Менше прагнув би і мав право на менше. Не буває непотрібних знань. От зараз я сказав вірно, бо освіта сама по собі може бути непотрібною, лише коли вона не несе в собі нового знання. У нас на заводі робітників з 20 мають інженерні дипломи. Чому це дивує вас? Чому при слові робітник у вашій уяві з'являється мускуляста рука з молотком і нічого більше? га? А попробували б ви бути робітником на юсторовці електронної оптики, наприклад, і не мати інженерних знань? Ну, знаєте.